kubaha mwiriwe tubahe n'ikaze muri makuru nayo akaba agizwe n'izi ngingo nkuru nkuru abantu batanu nibo bishwe baranaturirwa ku mutumba bucana wa komine gitobe ni mu ntara ya kirundo hari mu ijoro ryo kuwa gatatu rishira uwa kane ingorane zo mu muryango ngo nizo zoba zatumye ubwo bwicanyi nk'uko bivugwa n'umuhanuzi ajejwe imibano wa musitanteri w'iyo komine ifumbire ngo ko barimye kuzoza iraboneka hatabaye gucererwa byavuzwe n'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi mu kiganiro haye abamenyesha makuru aho yamenyesheje ko hashizweho umugwi ukurikirana ikibazo kijyanye e, n'iyo fumbire ngo haracibonekeza guhanyanga agateka akazi na muntu hamwe n'ubwicanyi birobanura ariko ngo umutekano utera uje imbere bikaba byavuzwe n'abahinga batatu aho barangiza urugendo kuri uyu munsi wa gatanu bari bamaze iminsi bakora hano mu gihugu cy'u Burundi mukanya ni nkuru imwe mu kwayo François Kimana dufasha mu mpinga bw'ivyuma aho Ben yo nkuru nije nabateguriye ano makuru Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro cyongere tubaye ikaze muri makuru duhera mu bijyanye n'umutekano abantu batanu bo mu muryango umwe harimo abana batatu barishwe hanyuma baraturirwa mu nzu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishira uwa kane ni ku mutumba bucana zone baziro komine gitobe y'intara ya kirundo ngo avuga ati uyu yitwa uku gusa twabona ko ari abantu bahiye kandi bononekaye cyane rwose ku bijyanye n'ukuntu baba barabishe imbere y'uko baturira baba babanjije kubica kuko twarose ibimenyetso bimwe bimwe aho twasanze isafuriya yoba iriko amaraso hama ikindi coba catumye tubona yuko baba babanje kubica nuko abo bantu bane bose twabasanze mu cumba kimwe kandi batari basanzwe baryamana muri icyo cyumba. macumi Fabien avuga ko abantu batatu harimwo na Serugo aribo bamaze guhagarikwa kumva z'amatohoza asigura ko amatati yo mu muryango afatiye ko byavuzwe n'umwe muri abo bafashwe yo bari inyuma y'ubwo bwicanyi n'ubunyene tumukurikire kumva z'amatohoza twahise dufata abantu batatu harimo uwabuze abo bantu bose uko bangana kuko nawe nyine yaraduteye amakenga turamuraba no ku muzu ipantaro imwe yari yambaye turabona ko uturaso dukenya kuri iyo pantaro ca twibaza duti arashobora kuba abifisemo uruhara ariko nawe nyine yarashoboye kudusigurira ati twari dufitanye icuka kibi na mushikanje kuri data wacu yitwa Kanyana Janet n'umugabo wiwe ngenda ku mana Reverie ati buryo rero twari dusanzwe twankana niwe nibaza ko ashobora kuba yatumye iri sanganya kwiba kuri izo mvo rero rwasavena ngendakumana reveriye na kanya na janete bose twaciye tubafata tubahereza inyamiramabi ubutohoza riko rirabandanya ayo majwi y'umuhanuzi wa musitanteri wa komine gitobe mu ntara ya kirundo tukaba tukesha mugenzi wacu jean bosco ndarurinziye umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika turabandanya n'ano makuru umutekano ugenda utera imbere mu Burundi ariko kandi ngo nta ntawo kwirengagiza ko hakiriho guhonyanga agateka kazina muntu gufatiye ku bwicanyi burobanura no kunyuruza abantu bivugwa muri no minsi byashyikirijwe n'abahinga batatu barangije urugendo rwabo rw'iminsi itanu mu Burundi abo bahinga kandi bavuga yuko abarundi bogira umwizero ku biganiro bibera arusha bizoshika ko bizoshika ku ntumbero nziza n'inkuru ya Marie Ange Nzeyimana inyuma y'urwo rugendo rugira kabiri rw'iminsi itanu hano mu Burundi abo bahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungoni mu bijyanye n'agateka ka na muntu bamenyesha yuko umutekano mu Burundi wagiye utera imbere ngo kuko atabiziga byinshi bikiboneka mu mabarabara nk'uko byari imbere ariko kandi ngo ubwicanyi burobanuye no kunyuruza abantu birabandanya kwibonekeza Maya Fadel yitaho ibibazo bijanye n'impunzi n'abarondera ubuhungiro une évaluation positive parce que nous ne sommes plus confrontés ibintu byifashe neza kuko tutakibona ibiziga byinshi biri mu mabarabara abantu bafatwa bakazimira mu bwinshi cyane n'ibindi ariko ibyo ntibitwibagiza ko hakiri uguhungabanya agateka kazina muntu na cyane cyane ibyo kwica umwe umwe kandi bamurondeye icyo kandi gisa na gishaje. baratera umuntu ku giti ciwe canke bagatera umuryango ivyo navyo biraturagishinga nibaza yuko atawushoboka avuga ko ibiganiro vya politike bimaze kwanka hariho abantu bariko barafasha kugira impande zose zigira ico zishikirije hashobora kandi kuba ibiganiro biba ku mugaragaro n'ibindi bishobora kuba mu mwiherero hariho ahandi abaganira batigeze babonana ariko ibiganiro bigashika ku nyishu nziza ntitugire umwiheburo rero turacari mu ntango y'ivyo biganiro ntawe uratangaza ko atazobandanya avyita yitaba yaba leta canke abayirwanya hariho abariko barabafasha hazobaho intambuko z'uko abo bose bicarana bakaganira by'ukuri qui feront que, un moment donné, ces parties vont se rencontrer et vont pouvoir discuter de manière franche. Izo ntumwa uko ari zitatu zishiramwe mpuzamakungu ONU mu bijanye n'agateka kazina muntu zimenyesha yuko zishima n'ibiganiro bibera hagati mu gihugu ariko zigahamagarira cyane cyane abarongoye igihugu ku biganiro bidakumira kuko nk'uko babishikirije ngo umwumvikano ntuba hagati y'abagenzi ariko ngo hagati y'abafise ibyo bapfa Mariange Nzeyimana amabutike be n'ubunywero biri kwibarabara rya kabiri muri quartier ya Gasekebuye zone ya Musaga birugawe guhera ku munsi wa kane windwi heze abanyagihugu baho bakavuga ko ari tegeko ryafashwe n'inzego z'umutekano inyuma yaho biciyeho umuntu izuba riva ku munsi wa kane bagasaba ko ayo mabutike yosubira gukora kuko ngo yaratunze imiryango myinshi n'inkuru tubaza Placide niyo mwongere ushize kuri iryo barabara rya kabiri riboneka ko ryahora ko uruja n'uruza ubona abantu bicaye imbere y'amazu yugaye yaba amabotike aho badandariza ibinyobwa byaba ari bya bararudi eka n'inzoga z'ibitoke utibagiye amazu yo kumweramo imishatsi byose biri kuri iryo barabara gushikabwa ko rosi ko haruguru byose biriko amagufuri nta n'ubona yegereye ngo yugurure abo twasanze biboneka ko ku maso batekewe n'ubwoba kuko baguma beraguza ko ata musirikare canke umupolisi yoharenguka ngo hasange bari mu kagwi ngo aheze bafate bakaba batumenyesheje ko izo nzu z'ubudandarizo zugawe n'igipolisi igisirikare ikaba harimo n'abarongoye iyo quartier kuva ku munsi wa kane inyuma yaho hiciwe umuntu w'umugabo arashwe izuba riva n'umuntu atamenyekanye abo bahadandariza nabo bakaba basabwe kuvuga uwo muntu ngo kuko atahandi yanyikiye atari muri ayo mazu ngo atari uko naho bazosubira kugururirwa inzu zabo haciye amezi abiri aba banyagihugu bakavuga ko bitoroshye kuba muri ako gace yaba abari batungiwe imiryango n'izo nzu z'ubudandarizo eka n'abari basanzwe bahisumamwo bavuga ko bitagiye kuborohera atagikozwe kuko bagiye kwicwa na kigoyi kuko abasuma bategerezwa kujya mu bundi buce butegereye ngaho aho nyene kuri iryo barabara haraye hatewe grenade nk'igihe cy'isaha zibiri ariko atana kimwe yahitanye bavuga ko mu gihe izo nzu z'ubudandarizo zugawe zimwe zibandanya zisahukwa ni nk'ibotike iri ku nimero ya mirongo ibiri n'umunani abo banyagihugu batubwiye ko atagisigayemwo urumenyetso Antoine arongoye iyo zone ya Musaga akaba yatumenyesheje ko bariko baravugana n'inzego z'umutekano kugira barabe icyo kugwa ngo izo nzu ziheze zisubire gukora isanganiro inama isu mu bijyanye n'uburimyi ifumbire izoshikira abanyagihugu ku gihengo kuko hashyizweho mu rw'ikurikirana ingorane zabaye ntizisubire mu itangwa ry'ifumbire byavuzwe n'umushyikiranganji w'uburimyi n'ubworozi dr de rurema araremesha kandi abanyagihugu ko ifumbire y'ikizungu atangorane nyinshi itera ku isi ndimwa ariko agahamagarira abarimyi kuvanga ifumbire y'ikizungu n'ifumbire yo muri nyabarega mu ntumbero yo kugumana akanovera k'isi ndimwa tumukurikire hano babwira yuko sera première fois kuva muri 2013 aho ifumbire iba disponible abenegihugu bagitanga avance ni ukuvuga ubu ifumbire iri kirashika bataraheza gutanga ajya amahera tubasaba ni ukuri twabonye yuko turashobora kuzana ifumbire iyo ifumbirije yarenganye igihe ntaco iba iri karamarira abenegihugu hariho umugwi ku munsi ku munsi uri kuriga ingorane zagiye ziraba n'ingene twozitorera umuti amakamyo ari kuri frontiere y'ifumbire ariko arinjira mu ntara mu gihugu hagati ifumbire ni nka kujya kw'indya dufungura iyo ufunguye ifungurwa ziboze cyangwa zimeze nabi zigira impinduka mbi cyane ku magara yanyu iyo hakoreshejwe ifumbire idafise akanovera tuba turi ko turaroga iyi si yacu hano turi ko turaroga iyi si yacu mbega twavuga gute ngo nituzanire eh, umwimbu kandi turi ko turayinaniza hano iwacu mu burundi turacakoresha urugero rutoyi rw'ifumbire y'ikizungu dukoresha ibirindwi muri rusange ku hegitari ariko ni ukuri ni ukubimenya ifumbire ry'ikizungu ingene rikora ni ifumbire ry'ikirundi eh, biratandukanye ifumbire y'ikizungu irimo ibyunyunyu bifasha kugira ngo igitegwa gishobore gukomera no kugira ngo gishobore gutanga umwimbo icyo duhanura nuko hobaho ikoreshwa by’umwavu w'ikizungu n'umwavu w'ikirundi byose biri hamwe ariko rero muri intumbero yo guhangana n'ibidukikije eh, turi ko turiga ingene tworondera koko umwavu ushobora guhuza ibyo bintu bibiri uwo akaba ari umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema mu bijyanye n'ubudandaji naho abadandaza batanu bagurisha isukari ku kiro mu rumonge no mu micungararo nibo bamaze gufatirwa iyo sukari kuva kuri uyu w'Imana uheze urwego rw'iperereza mu rumonge nirwo ruri muri iryo sekeza isukari ifashwe hamwe yari igeze ku bihumbi bine ku kiro ikigurishwa ku gihumbi n'amajana umunani na mirongo itanu ku kiro igiciro Euh, cyashinzwe na leta n'inkuru tubaza jean Pierre misago nahimana adijana nini nahazwe nikodemu bombi badandariza mu isoko nkuru mu gisagara cya rumonge nibo batanguye gufatirwa isukari ku imana uheze uwa mbere yari afite umufuko w'ibiro mirongo itanu agurisha ibihumbi bitatu ku kiro uwa kabiri nawe yari afite ibiro mirongo ibiri adandaza ibihumbi bine ku kiro iryo sekeza rihagarikiwe ku isonga na jedemu bigirimana ajeri w'igisata cy'ubutunzi mu iperereza mu rumonge yabandanirije ku mutambara ku wa mbere bukeye ahafatiwe ibiro mirongo ine y'isukari ku badandaza batatu bari bayifise bayidandaza hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana ane n'ibihumbi bine ku kiro mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu iyo sukari yose yafashwe yaza yahejeje kugurishwa ku cyiciro cyashinzwe na leta ni ukuvuga igihumbi n'amajana umunani na mirongo itanu kandi n'abo badandaza bararonkejwe amafaranga y'isukari bafatiwe kuri icyo giciro cya leta uretse babiri gusa batari bwaze kuyatora tubajije igituma abo bazimba abanyagihugu batapfunzwe mu iperereza mu rumonge bavuga ko intwaro mu rumonge yashinze ko no kugurisha eh, kugaburira abana batabigenewe ibifungurwa byitwa pamplemite by'abarwayi ba kwashi bivuga ko babikura mu mabutike kuko ngo bishobora kubazanira ingaruka mbi muganga Joel Bigirimana anasaba abanyagihugu bazobona aho bidandarizwa kubyerekana kubyereka abajeje umutekano kuko ngo bibujije eh, bibujijwe kudandaza ni nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana agapaki gato k'ibyo bifungurwa pamplenite abana bita ibikarango kagurwa amafaranga amajana atanu mu mabutike atandukanye ya hano mu ntara ya bubanza haba bubanza igihanga ku musenyi ku muzinga n'ahandi nk'uko twaziboneye bikaba rero ari ibifungurwa by'imfashanyo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu unicef bigenewe abana bafise indwara zijyanye no gufungura nabi nka kwashi n'izindi nk'uko abajejwe amagara y'abantu hano mu ntara ya bubanza babimenyesha muganga rongoye intara y'ubuvuzi ya bubanza avuga ko bahora bagira imikwabu yo gufata ibyo bifungurwa mu mabutike ariko ngo hari igihe abadandaza babaca mu ryahumye muganga joel bigirimana akanahamagarira ababona aho bigurishwa kubifatisha mu kubyereka abajejwe umutekano kuko ngo birabujijwe kudandazwa aranavuga kandi ko bishobora kuba bishika mu amabutike mu nzira zibiri ubwa mbere ngo bishobora kuba binyururizwa mu mavuriro ababijejwe bagatanga icyegeranyo ko byahawe ababigenewe kandi batabironze ubwa kabiri naho ngo bishobora kuba bigurishwa n'ababihawe basanzwe babigenewe muganga joel bigirimana aranamenyesha ko abana babifungura batabigenewe bishobora kubazanira ingaruka mbi nko kubyibuha birenze urugero n'ibindi tubamenyeshe ko ibyo bifungurwa pamperenite byanavuzwe mu nama iherutse kubera ibubanza yari yerekeye ibijyanye n'uruganda rwa magenda no kurwanya ibiturire sipesi karitazi kabanyanibubanza radiyo isanganiro tugume mu bijyanye n'amagara y'abantu aho muri ino yahariwe umunsi mpuzamakungu w'umwana w'umunyafurika hatunganijwe kuri uyu wa gatanu kwipimisha umugera wa sida ku bana bo mu ibarabara ku bwa Cynthia Manirambona umwe wo muri ayo mashyirahamwe avuga ko abana bo mu ibarabara batagira gikurikirana ari nacyo cyatumye babiyumvira bitwa biteguye ku mvo y'umunsi mukuru wahariye umwana wo muri Afurika bitariki 16 z'ukwa gatandatu bama bahimbaza umwaka twateguye ibikorwa bizomara indwi yose ejo niho twavyuguruye hajya kuri tempete habaye umupira wahujije vitalo n'abana bakeyi bo muri stera n'abana bo mwibarabara hanyuma uno munsi naho itariki cumi n'indwi twifujije gupima kuvyerekeye umugera wa sida abana bo mwibarabara bisanzwe nta muntu ashobora gupimisha umwana ababyeyi batatanze uruhusha ariko aba bana bamwe barabara murabona yuko akenshi barirera baba bari bonyene nico gituma twabiyumviriye tubapimishe nabo eka na bamwe muri abo bana bo mu ibarabara barashima ko bapimwe ku buntu ngo kuko kare bakwipimisha ku mafaranga bagasaba ko boza bararonswa inyigisho yerekeye ikiza sida numva ndyohewe neza cyane kubona batuzaniye ibintu tutari twumve cyangwa tutari bwabone karabaja kuwipimisha batanga amahera rero turaryohe kubona bibije ari ibintu nyine tutari twiteze kandi ari n'iby'ubuntu twaje kwipimisha umugera wa sida numva ndyohewe twaje kuraba ko dukomeye hamwe twasanga turwaye twakwiye kwihangana leta cyangwa yano mashyirahamwe agejwe ibyerekeye agateka k'abana tuyasaba yuko boza bakatwegera bakaza batwiza ingene twokwitwara neza abandi bana bataraza kwipimisha nabo babyiga nabo tubasaba yuko boza kwipimisa mumenya ko muri icyo gikorwa cyo kwipimisha ku bushake ku bana bo mu ibarabara cyatumye n'abandi bantu batari bake baza nabo nyine kwipimisha umugera wa sida kuko nabo baca bagenda batwaye inyishu mu mwanya muto cyane Jean Marie niyibigira mu bijyanye n'indero naho abanyeshuri bane bo mu mwaka w'umunani kuri lise ya Buhinga mu ntara ya Karusi bafungiye mu gasho k'igipolisi kuva kuri uyu wa kane ku murwa mukuru w'iyo ntara abo banyeshuri bagirizwa kuba barasibanganije ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo bakoresha abanyeshuri barakana ko atari bo babigize kuko ngo bigoye kumenya uwoba yarabikoze mu gihe babikoresha ari menshi kandi bikanabikwa ku ishuri muri parike ho bakemeza ko bariko bagira amatohoza mu bijyanye n'agateka ka zina muntu hari iteka ngo ntiwumve ingene umuntu yofatwa agatwarwa mu ijoro kwerekana ibirwanisho Aba hasakwa ibigwanisho mu ijoro haragira hasa n'abantu mu ijoro barindira bugaca iyo amazoga ya saa kumi na zibiri twe tukagira tuti rero kubona ijya muntu bamuvanye ukuntu bari bamufashe bakamufunga bakamusohora kugira ngo baje kubera ikigwanisho twibaza yuko bamusohoye kugira bamwice bamurase bonyene kuko ntibyumvikana ahantu habereye ingwano ntihagire uwumva ni ukuri igikoresho umuntu cyari gikwiye kwigarura kigaruka ku murongo igakurikiza amategeko y'igihugu kuko amahoro azogarukana n'uko amategeko akurikijwe aba bariko bapfa ibintu politiki bakicara bakaganira gushikaho baronke nuburyo inyinshi ya politiki nibyo rero akama twotera nuko igipolitiki kigejeje gukingira bene ibyo abarundi umuntu wese ari mu gihugu kigejeje kumukingira icyo tuvuga kuri tubitahura ni uko tugira tuti kubona bamuvanye mu gace bakamutwara mu ijoro ko yari yemeye hari ibigwanisha bakaba cy'amategeko ubundi avuga ipolisi bavuga